Entzutezko ulermena Ondoren, Euskadi irratian Joseba Apaolazari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala Joseba Apaolaza, arratxaldeon. Arratxaldeon. Zuk noren antza duzu? E, txian, eh, beti izan dute, akaso gehiago amaren antzera. Bai. Eta zure txikie? Eben nere txikiek e, ba, esate ez e, traza gehiago amaren, amaren parteko hartzen ari dela. Bai. Ez dugu galeteko zein den guapoena, eh? Ez, ez dugu galeteko kompromisa bat ez dugu nazeta. Lehendabeziko agerraldia sortzi urterekin egin zenuen, baina kantuan ala. Kantuan ez, bueno, bertxotan izan eh, <laughs> bai, urretxuko zumarrako itzalunean intzitzaion salvadorri omen aldi bat, ni oso txikian da ikastolan orduan hasi berrian nintzen, eta, bueno, norbai behar, behar omen zan, ba, bueno, bertxo batzuk botatzeko, buruz ikasitako bertxo batzuk, eta, da, ala, eritxo nintzen, bai, bai. Eta arrazkero egin duzu berriro ere, eta hola gainera igo eta bersotan, edo afalosteren batean, ba, ba, ba. ez? Ez Ez, ez, e, ez gustogatik ze gustuta bide handia ematen dit bertso munduak baina ba bueno ez da tam, tamales bizitza beste alde batetik ama bueno ez deskartatzen ez akaso honen batean ere hortan bueno jorratzea pizkatu ze ze ikastea ze mm -hmm. erakargarri egiten zaiz bai eh? umekin oso kantatzen zezuk magisteritza egin zenuen da? bai kantu egin izan dut eta bueno ba ez bueno ba, lagunekin ba, bakizu gauza asko indarra daude, eta halako gauza asko, bai. Da ba, bertso txiki batzuk ere, bai. Gauza txiki ere bai, hola, konpromiso bat gauza. Eh, no duzu gogoan garaiora umeekin lan egiten zen ulako zuk? Bai. Ba, politia izan zan, egia san, asiera pixka gogorra, e, ni magisteritza bukatu nun, orduan guginan, ba, lehenengo promozio, ke eh, euskeraz ikasi magisteritzan, eta... orain gutxi egon urte, bete ditut, magisteritza eskolak. Aha, Magisteritza eskolak, bai. eun urte? Eun urte, bai. Ah, orduan izangoa, baino, ate horrietakoa, kaso, no, erderazko, bai, eh, hau izan zan berriz, seminarioan sortu zan, uh Zer, euskeraz egiteko, eh, magisteritza egiteko aukera, hau izan zen gu, ba, le, bigarren promozio izan ginean, ba, hori izango dira, eta urte olako zerbait eh, sortu zala, eta bueno, hortik, ba, be, hasi segitun eh, preskolarreko espeziale da indun, da, ordu arte, ba, beti neska kandereño izaten zian, eta gu mutikoak izan eiz, ba, izanik, ba, nobeda da, segitun aurkitun Ba, martunego ikastolan, eta lehenengo urtea gogor samarra izan zen, ume, gogorra, ume, ume, asko zialako, <laughs> bost urteko, da bakizu haiek muslia jarrita etortzen zian egunero, eta <laughs> gure, ba, bueno, hasi berriak, eta, bueno, ezin jasan, edo ezin, bueno, zai, gogorra, ba, hori, asko zialako, ze gara, orain ja ez dia, alako tamaina hortako, goetan ma aurre gela batean ez, ja, ez da normala izaten, gara normalagoa zen, Da, bueno, gogorra horreatik izan zan, ba, bueno, baita ere, ba, bueno, ez, ez jakintasuna eta gauza asko zian batean. Gero berriz eh, hobeto gero urrengo hiru urtetan e, talde txiki bat izan hon hiru urtekoak da hiru urteak e, izan zian erekin eta oso eroso eta oso oroimen politia daukat bai. Beraz ikasi egiten da, guztia bezala xe. Bai, bai, bai, ikasi egiten da, bai, bai, bai, naski gaiet. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Madri helan egin zenu zu, gara jartan etzen aktore euskalon asko izango ez da Madrien? Batzon batzu bagen den, e, akoratzen aiz, bueno, ordurako e, Martxelo Ibilia zegoen 27 e, hora bera ordun e, Madriden zegoen, zegoen, akoratzen aiz ordun entrevista bat egin zigutela, ordun Madriden genden, ba, hola, genbiltzan e, aktore batzuei, ni uste patxi bizker gara jartan ere Madrid aldean zebilela, e, Clara Badiola ere bai, orduntxe Madriden zegoen, batzon batzu bagen den, Bai, eta tarteka ere, bentsat, Klara eta Martxelo eta Alkartzen ginean, bai, bona faritxoak iteko, eta eh? ba, gure, gure martxari ekiteko. Bai. Eta zaki gure sensazio bat, edo, eh? baina aspaldi honetan, batez ere telesaietan, e, estatuko telebistako telesaietan, euskal aurpegi asko, izan asko ikusten ari gara, bai, zerra bai, da bai. gertatzen. Bueno, gertatzen ari da asko egiten nahi dela. tezkan fizio asko egiten nahi dira Madriden eta hango ba, telebista bai publikoak eta bai pribatuak. Orduan, e, ba, bueno, produzia handia dago eta orduan ba, demanda handia ere bai. Eta, bueno, nik uste ere hemen ere bai, ba, ba, ba, profesio bat ere sortzen eta finkatzen ari da. Eta, bueno, normala da, eh, hemendik ere ba, jendia eskatzea edo jendea hemen joatea eta aukera izatea hango, hango ba, telesailetan lan egiteko. Telesaila eskola ona dela, entzun izan diogu aktoreren bati. Zer, zer dela barkatu? E, eskola ona, telesaila. Telesaila? telesaila lan egitea. Ez da gitzu bat zauden. E, <clears throat> bai, nik uste dut eh, normalean, normalean fizioko lana beti interesgarria dela eta beti izaten da baliagarri ikasteko. Ez da, kasu hontan, bueno, hor bere izgarri igual e, nabarmenena dago, ba, bueno, antzerki alde batetik eta gero berriz audio-visuala bai, telebista eta bai, eta bai dia gauza desberdinak eta esigentzi desberdina dutenak, ez? E, antzerkiak, ba, kaso beste esigentzi badu, ba, ba, baita ere, ba, proiezio aldetik batez ere zu zaude, ba, eta zuk egiten dezuna hor aurrean dagoen jendearen eta azkeneko lerroan dagoen jendearen ere e, entzungarri eta ikusgarri egin baradokazu horrek pizka nabarmentzen du, ez, e, zer dan zertarako komenigarria, ez, baino eskola bezala, e, nik uste e, edozen gauza, ez, e, zure, ba, ez dakit, desafioa dala eta beti ikasteko modu politia, eh? Bai. Hala ere, zu, eta aktore gehiena bezala xe, antzerkia duzu gogoko. Gogoko bai. Denok esaten duzu hau zabera, naiz eta dirurik ez duen ematen. <laughs> Bai. Oso goza bitxia egiten zaigu. bai, bai, bai ala da, nintesan, e, eh, ba, bueno, moduz bidon dibetzela, ba, beti pixka bat kaskarragoa da, eta askotan, ba, bueno, ba, da, espetakulo bat eikea, eta saltzea ere bai, uh-huh. eta, eta ez da, erresa hortik eh, soli bizizatea, oso, oso zaila da, e, generalean, ba, hortan gabiltzanok ere, ba, bueno, saiatu beharraukagu beste gauzatutan, ez? Baina, atesan, eh, <clears throat> egiteko modu bezala edo nahi irutzen zait, e, akaso nik e, eh, nire burua igual seguruen hortan ikusten dudalako, gehien egin izan dudana beti hori izan dalako, hortan hasi nintzelako, eta normalean, ba, bueno, kriterioak korti sortzen dira, igual batzetan talentu esaten dana, askotan kriterioa dira gauzak egiteko eta gauza proposatzeko eta pixka bat e, ba, probetxu zure buruari eta zure espresa bidei, ez? Eta hortik, hildortatik seguruago eta erosoa osetitzen nahi. Mhm. Mm eta zerratik eh, dara matzain beste urte krisian antzerkiak ze. Nik uste azken urte luzeetan, edo petidanikia antzerkia beti krisian dago. Bai, beti, beti esan izan da eta gainea kasi krisi horren beharra dula. Ez baina ez eh, nik uste gainea momentu enten are gutxiago, ez nik uste te, eh, urte askotako emaitza orain pixka jasotzen ari da nahi, batez ere hemen egiten ari dan antzerkiak eta antzerki inguruan dabilen mundu horrek eta bai aktorek eta bai produziek ere bai, ba bueno, nik uste dut bideo honetik ari direla eta ari da desente esportatzen, hemen egiten ari da egiten ari garena eta beti hori ba osasuntxu, osasuntxu da bai. Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala. Honenetan antzerkiarekin ari zara. E, zine hororekin ere bai, hori ez duzulako, zi ez da? Ez, ez, ez, ez. E, jarraitzen dut, egia esan, ez dakin noraino jarraitzeko duen horpixikatu uste da, hola, ba, zenbait jako estok ah, da on pelikula dauden aukeran eta zenbait jaino barkatu zenbait jaino jarraitu dezaken ez dakit momentu honetan ez dakit zenbait jaino jarraitu eta nola gustatzen dut zuzure burua e, aurkezle lanetan <laughs> Kaskar, bueno, azken fina ni, bueno, ba, hor papera egiten de pixkat, ba, bueno, e, ematen diziaten gidoiak e, utxera eraburuz ikasi, eta ba, ikasitakoa bota beste ez dute egiten. Ez zuzu pelikula gaukeratzeko modori? Ez, eta gidoietan ere parte hartzeko ere, ez zen, eta hori egiten soiliek e, ikasi eta bota besteik ez, ematen diatena, ba, bueno, saldu pixkat, saiatu saltzen. Eta beste proiekturi, baduzu eskuartean, une honetan? Momentu honetan, ez, e, perspektiba politia daukagu lehen esan duan bezala ez da nierra zano, ez da fazil gure antzelanarekin, mm -hmm. datan perspektiba politia da, eta Eta, bueno, base politia da. Eta, egia esan, ba, bueno, niri lanakola etortzen zaizkita askotan egun batetik bestea. E, luzeako planak, ba, bueno, e, badago zeo zer, ba, hemen egin izan dugun, teloistan egin izan dugun, seri baten jarraipena, iburuz hitz egin izan baina ez tegu fetxe. Zer, zer serie? E, bueno, teiatupean izanekoa, uh -huh. baina igual asko txosatea da Zaka Zakonda bai. jabe eta oiek pasa ziren ez da? Pasatu ziren, bai, <laughs> oino oh, ikusi zatu ditut, tarteka eh, <laughs> errepikatzen. Eh, gelditu gabe errepikatzen bueno, ari. Eta horrelakoetan, e, bapatean telebista piztu eta orain dela urte asko egindako zati bat ikusten duzunean, zer sentitzen duzu, mm. jose bazen, gauzak aldatu egin dira? E, bai, gauzak aldatu dira, mm. bai, dudari gabe. <laughs> ez dakit onerako, baina aldatu dira e, bai, beti, bueno, ez dakit unkigarria da ikustea zure burua eta, bueno, askoz gaina beti gazteago ikusten dugu gure burua eta mhm. zena, oh, da, zenbat galdugia, hain denbora gutxi, nintan <laughs> lako Asko ez zara alatu ala ere? ondo xente, bai. Bai, bai, bai xente. Bai, bueno, antzarkiarekin orduan jarraituko gozu, bidaiaren bat bai, ze, bidaia zalea bazara. Zalea, bai, zalea, baina azken finean nik esaten duena mapping asko egiten dut. <laughs> Ah, eta... Gainera mapa asko ben dituzu. Izu garri pila eta hori guztain zaipa ba, behatza batetik bestea eta aukera ondirik ez dago, bueno, orain ala tokatzen dalako, baina bai, be, zaletasuna beti izan dut, aukera gehiago lehen oain baino, baina aukera gutxi mugitzeko. Bai, lana pretestu dala, ba, horrek aukera emate itere, bai, ba, bueno, desente bai, estatuan zehar beti, baina Baina bai, beti aukera ematen dugu, ba, bueno, jendeak eta txokoak ezartzeko. Bai. Zure mapa kolekzio hortan sartu duzun azkena nongoa da? azkenekoa gobiedokoa, gaur bertan hemen poltsikoan <laughs> dauka dana. Bai. Beraz, benetan gorde egiten dituzu. Bai, gehiena bai. Bai, gehiena bai. Mentxe daukat. Bai, bai. bai. bai da, eh? Uh mm-hmm. -huh. Hemen dauka obiedoko planoa da? Bai, hau da obiedokoa eta zeakoa asturiaskoa. Asturiaskoa, oro har. Ah. Norbaiti galdetu behar izan diozu, e, zerbait non dago? E, bai, zerbait nahi genuen, horreatik eman digute hotelean, horreatik beste gabe. Ez zara galdu baina. Ez ez galdu. Ez, ez zara galdu. galdu. <laughs> Afrikara joango zeinak egustora? E, eh, Afrikara, bai, zergatik ez, beti izan dut, batez ere, baso mortu ezautzeko gogua izin izan dut, bai, bai, bai, gustatuko litzai dake. Ez daki, berago, gertatzea beti pixkat, beldur pixkat ematen dula, bai, bueno, magre pixkat ezautzen dena, eta esan marroekos pixkat ezautzen du, tunez ere bai, turkia ezautu nun, horti bera ez, baso mortua beti erakarri, erakarri, nau, desente ez, horti bera ez dakit, eh, e, zenbait gainoko ausortuko nintzake, baino bai, zergatik ez. Bueno, ba, Afrikatik musika bentsat ekarri dezugu, eh, entzun dezazun, Josuan Endorra musika, ez dakit, gustatuko zaizun ala ez. Bai, bai. Ba, Joseba Paolaza, bidai hona izan, uh -huh. eh, etxerako abentzat, ba, deskansatu asko, eta nahi duzun arte. Eskarri asko. Entzutezko ulermena amaitu da.